Eta gure gomita gau gain zuzen, Daniel Olzomendi egunon zuri. Egunon. Ara mikroa askartuko dugu behar bada. abiadura handiko trenbideaz eh, ari zitzaigun or, eh, gure zientzia kronikan uh, Josera Aizpurua. Behar bada merexidu horretan aztea hor apilaren sortzian erriko edo euskal irigune elkargoko osoko bilkura izan baita. Abiadura handiko trenbideak ez tabaida sortu zuela, Daniel, ez teala. Bai, zen eta hara, herri elkargoko buseta, aurten, uh, ez da hanbeste politikoa izan, zen uh, hamar uh, lehenoko herri elkargoen uh, busetain uh, geiketa. Eh, behaz, uh, eh, jara, eh, kostaldean beren uh, buxetetan bazuten Elgevia uh, aipatzen zuten, eta hor, behaz, agertzen zen lego bat, Harra behaz, parte hartzia Elgeviari buruz, eta lau miliun, uh, eun mila eurokoa. Horrean, biztanda, horrek sortzen dituela uh, ez da baida, edo argitze batzuk galditen dituela. Mhm. Hara, eta bereziki, eran behar da, eh, konkretuki, abertzalek zutela puxkat uh, eh, eh, gai, gai hori uh, azpimarratu, eta gero, be, okandugu, uh, okandugu nahi baita orain, ba uh, herri elkargoak orain, bai ba herri elkargoak, mena funtsian departamendu bezala, ez dute beren partea pagatu nahi, ez dute, parte hartu nahi, eta behaz, SNCF-aik ilan, hara, labur egiteko e, eh, borokan dira, mena juridikoki, eh, tribunalian haintzinean eh, dira. behaz, e, ara, ordean, hor, buseta hori, lau milion eta sei egun eurokoa, ez du erganai e, diru hori emaitekotan dela, baina bakarrik, e, biztan dena, inala eginen dela juridikoki irabazteko eta e, ez pahatzeko, eta ono behatzi milion dira uh, eh, jadanik eman eh, dienak, hau eta 6 gainen, ordean ikusten dituzu, diru zama horiek, eta helburua da uh, behatzi horiek agabiltzia ere. Bere eskuratu. Bere eskuratu. ordean uh, nahi bauzu uh, lau 6 mila, 6 mila euro horiek, behar ziren harere provizionatu edo behes ezari zen eta pentsatz agian ez sekulan gertatuko, baina eh, juridikoki obliatia baginte uh, eh, emaitia, pentsatzen duzu, buseta batean, ez parimadira gauzak aintzinetik eh, antolatzen, ezin dela gero ondotik lau miliun horiek eta hala, hor dian inkas zen uh, lego hori ezartzen, baina uh, uh, ez da horrek uh, uh, mehesi izan da, zen eta azteko argitu ditu gauzak eta orain uh, biztan dena nahi dugula, uh, dugula dosier hori uh, segitu eta biztan da horra ipatia izan dena da eskia uh, atxiki behar dugula dosierin gainean eta uh, delibero politiko bat beharko dela izan uh, diru hori uh, emaiteko edo ez eta hor biztan dena uh, gehiengoa da eta agian behatzi milun horiek berriz, berez, e, eskuratuko ditugu. Euskal Elkargoaren kutsarati itzuliko direla espero duzue. Uh, lau hilabete eginen du, eh? kasik esutik dela Euskal Irigune Elkargoa. Bon, bilan bat egiten aldugu, eh? Daniel, nola pasatzen da, ze giro mota, hor abiadura hondiko trenbideaz izan den ez da bai ipatu dugu, Izkuntzaren inguruan ere izan da uh, zerbait, eperi laguntzan abarmen eh, emendatu baitu, hori eh, beraz osoko bilkuran, orokorki nola iduritzen zaizu pasatzen dela? Ba, uste dut, uh, bon, konkretuki, eranginien bezala astapenean, ez da irautzarik hor funtzionamendu mailan, zen eta denak antolatzeko uh, tan dira eta eta abiatu da bena pentsatzen duzu holako itsas untzi handi bat eh, ez dela hola uh, aintzinatzen eta bereziki lekian ezartzen delaik nahi nuke horita hasi ere eh, eskualde berriak urte bat beno uh, biziki gehiago emaiten duela ere uh, ara antolatzeko eta hasteko baina jendek eh, hori da biziki argi izan behar jendek uh, ez dute uh, difentziak ikusi behar behar er mailan. Erre nahi behita, uh, hartio zituzten harremanak beren herri elkargoaik ilan, behar dela eta segitzen da. Erre nahi behita, ber perso, uh, uh, personak atzemanen dituzte beren poluetan, ara, eta uh, erantzunak ere uh, atzemaiten dituzte. Eh, serbitzuek segitzen dute, gure barneko saltsa da aldatzen, erre nahi behita, orain uh, idazkari nagusia izendatua da, de DGS de, delako hori izendatua da, gero horren pian behar dira DGA behaz uh, eh, asontak eh, eh, izendatu horiek eginak dira, eta horren pian bon, behar dira xerbitxu, uh, zuzendariak izendatu, eta izendatzeko behar da egin egiteko tokiko jende guziak ezagutu, Hala? Eta hor, animaliko lan bat da, eh, eh behaz, eh, zuzendari nagusiak nahi ditu denak ikusi, intzun, uh, zen eta hor... Zon bat jende, ikusteko? hor badira, ehun beno gehiago biztan eta, eta hordian, mi, mila badira, orotara. Orotara mila. Ez dira, mila horiek ikusten jakiteko eta zerbitzuen zuzendariak izain dienez, bainan, bainan ehun badira, bai, dudarigabe, gabe ni adibide konkretu bat hartuko, eh, turismoaz ardura gogoratzen ba, bainiz, uh, eh, turismoa kokatzen da ekonomiaren sailan. Beaz, ekonomia sailan, badira eh, lau ardatz, baino eh, ara, uh, ikaskuntza, universitatea eta eta abar, bestia uh, garapen ekonomikoa hori uh, ara funtsezkoa, gero uh, laborantza, mendi uh, eta arraintza, eta gero turismoa. Ara, horiek dira lau ardatz horiek, eta bada zuzendari Eh, zuzendari asonta bat, tek du denak antolatu behar. Eta hor ere, bista, bistan dena, be, ara, haute lan, entzatzen gira, organigrama bat ukaita, eta ikustia eh, nona lantzen aldien gauzak, bena eh, lana aintzinatzen da, eta zinez, ara, aste guziz, e, baditugu, e, baditugu bilkurak, lanak, arremanak, eta... Eta goiz berri saioan, Daniel, holtzu gure gomita goizuntan eh, eta Euskal eh, Elkargoko kontseilu eragile asteuntan berean bildu dela, erraiten eh, ginuen. Uh, aipatu dugu osoko bilkura, pilaren zortzian zen azkena budjetarekin, mainan kontseilu eragilea ama bostetaik biltzen da, hori da? Hori da, bai. Eta nola pasatzen dira horiek, hor zinez multxotipiagoa da, presidentordeak zirezte, dakariaren inguruan, zuek duzue lan sakonena ere man behar azkenean? Bai, hor, eh, biztan dena, eh, badela, badela gune bat, eh, ez da bai gune enteresgarri bat da, hor, nahi ditugun gauzak aipatzen al, aipatzen al ditugu, uh, bai, uh, hor, egiazko lan bat emaiten da, hamostetaik badira bilkurak eta somitaldiz, haste guziz, hor, buseta, busetari buruz adibidez, uh, ara, hor, gehiago bilkura okan ditugu, Eta hor, azken, azkenian adibidez, uh, bon, uh, eh, Child Ashberdinetako haintzinamenduak uh, eh, segitzen ditugu, dosier uh, gorri batzu badielaik, ara, denak jakinian izan dizten, aipatzen, aipatzen dira adibidez, eta hor, aipatzen ginuen, puxkat, ebe, ara, uh, ez da gunea uh, behar, zela, zabaldu, eta hori, bon, antola, ant, pen, ban, baginakien, barkatu, uh, behar zela berzela segitu eta batzordeak eh, lekian eh, ezariak izain dira eta hori jadanik aipatu ginen mena hor finkatu ditugu bai araudiak Eta... Ba, Bat, batzorde horiek argi zaiteko, eh, um, zer diren susen, ez? Eta badakigun hola den gobernantza berria, bada kontseilu eragilea, bada eh, prestatze kontseilua edo kontseilu permanentea deitzen dena. Horren ondoan normalki badira uh, lujalde poloak, egan nahi baitu lehengo erri elkargoen ere mua, biltzen dituzten autetxiak, eta beraz, horren bazter ere, komisioak edo batzordeak, hori da? Hara, hori da. Zen eta kontseilu permanente hortan, uh, nahi bauzu, erabakiak hartzen dira. Hara, puskat, uh, eh, masinain haintzina azteko, eh, hara, hor hartzen dira uh, deliberuak, baina uh, ez tabaida, eta herritar herritar edo haute txik guziekilako uh, ez tabaida, etzen ono uh, gunerik. Eh, eta ordean guai uh, uh, lekean ezagri dira hamabi uh, batzorde edo komisioniak eta hor uh, parte hartuko alko uh, dituzte ba biztandena uh, herri elkargoan dien autetxeak, kontseilariak eh, erran nahi baita berreunta hoita hama idu horietaik eh, uh, parte hartzen aldute bainan idekia da ere herriko kontseiletako autetxeak Hara, kontseilaria. Eh, Edo zoinerriko kontseilari. Hori da, hori da. Balimaute eh, kompetentzia eta nahi kerian, bai, eh, nahi balimaute gai bati buruz eh, posibilitatea baute, hamabi eh, batzorde badira gehi desberdinekin, eh, eh, bon, adibidez adibidez bada ekonomia harloa, finanziak, fiskalitatea, bada hiliguntza eta etxe bizitza, bada laburantxa mendia, turismoa, transizio energetikoa eta ekologikoa, mugaz bi alerdietako egiteko eh, lana, eh, bada biztan dena izkuntzak, zen eta biga baitera eta kultura. Ara, behaz, gai uh, guziak hortan atzemaiten dira, Ara? Eta hor, e, behar da, azpimarratu arede, hoita hamarriko e, eh, e, taldeak e, antolatuko diela, zen eta badakigu e, sobera jende balimada, bon, ez da bai trabatzen duela, e, kopuru haundi, haundegi batek, eta, bon, hor dian, dener idekia da, Behar da azpi ere eta presidentak hori uh, eh, uh, eh, erripikatzen du eh, usu hor beharko diela jendiak ez bakarrik izena eman dutena bena segituko utena ordean ez du balio uh, batzordetan bere izena emaitia eh, uh, batzorde batian engaiatzia uh, askilan uh, izanen da Ara? Ah, implikazioa galditen du. Eh, implikazio eh? osoa galditen da. Bon, ordean, jakinki, ja eh, barnikaldian barnekaldian erraiten dugu, komisioniak eta batzordeak egiten diela, egiten dielaik, eh, bada kultura uh, batzorde horiek segitzia. Berba, hirigune horietan, kostaldean, berba gutixot, gehiago izena emaiten dute, eta ez dute baitezpada beti segitzen. Azteko ikusiko dugu, hor deneridekia da, eta bimolde desberdinak badira uh, izenen emaiteko, bai erriko txetik pasatu, zerren nabeita auzapezari uh, eh, eta berak eginen du lotura uh, lehenoko errigelkargoari, erren nabeita huaiko poloari, uh, hara, Edo, uh, zuzenki ere, posible da, uh, gutun bat igortzia, zen eta somitzu beldur dira opozizionekoak izan ez, uh, eh, beren izena, hemen ez, hara, uh, ez duela eta segia ziko uh, beren, beren izena. bada, zuzenki jotzen alda. Da, zuzenki, aski da, gutun bat igortzia presidentari eta, e, e, eta ez da razorik. Eta nola inen da utaketa zen, eta amabi komisio, goita amak komisio bakoitzean, Eh, behogoita amak eh, presentatzen bani badira komisio berean, beharko dautu autu bat egin? Eh? Be, hara, hori hori ipatia izan da, izan da, hori ikusiko da, zen eta batzorde horietan, beharko dira kriterio desberdinak kundutan hartu, lehenik diversitatea, erren nahi sensibilitate pol, politikoa, sensibilitate politikoak, hara, lugalde, lugaldeko, hara, uh, oreka ere beharko da errespetatu, ara, eta ordean, eh, bon, hori ikusiko dugu ondotik, bena zinez uste dut bakotxak uh, eh, jokoa segitzen balima du, uh, ez dela sobera izanen zen, eta denak motivatia balima dira lanien hartzeko batzorde batian doma domagarri litaike alere baztertzia norbait, Pentsatzen dugu behar ba, eh, batzorde batzuk arrakasta gehiago kaindutela, hori, hori eh, ez dakit, baina eh, denak monti balima dira, sistema bat atzema indugu, denak lanian ahazteko, pentsatzen dut, posibilitate hori izain dela. Nikus... Batzorde horiek bai. importantak dira, zure iduriko, da hortik aterako dira ideiak, hortik bultzatuko dira proposamenak? Hori da, Nik, nik uste dut eh, herriko uh, zinez, eh, herriko, herriko hitza, herriko, herriko estabaida, gogoetetzea, hor, hor diela bere toki uh, haundiena, eta uste dut hor uh, enteresgarria dela, harere uh, lanian hartzia, zen eta gero poluetan ere, izain dira estabaida uh, guneak eta bainan hor, poderiari hurbilo den batzorde bat da eta bai eh, uste dut, hor dela gakoa eta nik pentsatzen dut batzorde horiek untsa funtzionatzen balima dira, hor izaindiela eh, ideiak hor izaindiela proposamen batzu eta hor uste dut eh, demokrazia hor bizi hasiko dugula. Mm. Beaz, uai da mementoa, eh, hori da, batzordeetan izena emaiteko, tarazten dugu erriko kontseilari eh, ahuntek ere eh, izena emaiten aldutela, ahuntak dio denean, gana edut, ez direla, baita ezpada, behenta oita mairu eh, kontseilarietan, erri euskal eh, irigunean, beraz, ara, eh, mezua pasatua, eta poloak aipatzen baitzin dituen ala ere, nahi genuke jakin zerbilakatzen diren gure eh, lehengo herri elkargo horiek, lujalde poloak izan behar dute, biltzen direa, funtzionatzen dute dute, dute eta zer izanen da beren funtzioa azkenean. Bon, polo, polo horien funtzionamendua izanen da, uh, eh, puskat, herri elkargoko eh, politikaren deklinatzeko eh, gune batzu. Gena behita, uh, urbiltasuna ipatu ginuen astapenetik, eta urbiltasun hori uh, behar da, uh, atxiki. Gena behita, polo horietan behar dugu uh, atxeman eta senditu Hara, herri elkargoko politikaren deklina, e, eh, bidea, hara, eta ere, polo horietaik ere, be, ba, badira, galde, galde batzu, sartuko dienak, erenai behita, eh, batzu, mesu batzu, goitibuz joain dienak. Erenai behita, polo horiek, eh, zinez, funtsesko importantzia baute, eta hor, atzemaiten dira lehenoko herri elkargoetan bergunean atzemain, atzemain dira baserbitxoak, lehenoko presidentak horien eta poluaren, eh, poluen presidentak eh, gelditzen dira, ara, behaz, uh, eh, polo, polo horiek gako enteresgarria dira, behaz horbiltasunari buruz, eta hor, uh, biztan dena, hor egoiten dira. Gero, serbitxoek, nahi, nahi bauzu, uh, berriz baitira, izain dira adibidez hor uh, atzemaiten gintuen eh, langileak, zobeitzu behar bab ukain dituzte misio uh, desberdin batzu herri elkargon mailan, hara, uh, antolakuntza uh, berriz egi, e-, egiten baita, baina hori jendek ez dute senditu, senditu behar, serbitxua behar da egon zen bezala eta hor bada uh, gune bat biziki importanta dena horbiltasunari buruz. Mm -hmm. Gauzak antolatzen ari dira ez eta badakigu entzun, entzuten dira adibidez egi elkargoetako langileak pixkat kezkatuak uh, biak lana nun nola eginen duten hori eguziak bidean dira hori duzu egin Hori da, eta mementuan lana zer orain artekoa, nun uh, guai arteko uh, gunetan eta eta ondotik bai langile horiek normalki uh, intzunak uh, dira, erena baita badituzte harremanak euh, normalki zuzendariek ilan, edo zuzendari nagusia edo bere asuenteikin eta ari dira uh, arduratzen serbitxuen zuzendarintzak eta gero ondotik euh, serbitxuak bainan hori uh, egia uh, denboa emaiten duela, egia Egia ere horiek tarrapatz, uh, tarrapatakan iten bal, balide be, falta litaike eh, harreman hori eta resurs humen edo hasteko uh, personalki uh, jendek dituzten dituzten uh, nahiak uh, kundutan hartu gabe elitaikela olako antolakuntza egin behar behaz ez da galditen gauzak fite joan dizten eta uh, jenden uh, nahikeria kundutan hartuz, ordean behar da demoa, demoa hartu, untsa egiteko eta masina untsa martxan eh, izan dadin. Berko da, epe bat, atos gira hortan, Daniel Olzomendi, mire eskarrasteko, ondoko erronka, zoin da ondoko bilkura edo ondoko dozier importantena? Bon, hor, uh, eh, ekainaren amazazpian berriz uh, biltzar, uh, biltzar, handi bat, biltzar handi bat egiten da. Gero, ni erganezake, gai guziak biziki importanta dira, badira, dira, data batzu ema, emana dienak. Urari buruz adibidez, hor, nahi dute gogueta uh, askar bat egin eta entzondut maiatzaren hamarian uh, zerbait antolatuko dela aktore guziek ilan. Uh, mailan maiatzaren bian egiten dugu uh, bilkura nagusi bat Dona Paulen Eh, aktore guziek ilan, erren nahi baita turismoaz arduratzen diren aktore guziak, turismo bulego guziak, herri elkargo uh, hartu zituzten, kompetentzia hartu zituzten herri guziak, eta ordean uh, hara, uh, pasatzen dira, Uste dut, uh, sail desberdinetan arduradun guziak guai lanian haidiela, martxan diela, uh, puskat politika uh, ere maiteko herri elkarguan mailan, eta rodean bada isilka emaiten den lan bat, bena uh, fitea gertuko dira, ere lehen bildumak eta lehen uh, lehen, uh, lehen emaitzak eta, eta lehen lan, lan bide nagusiak uh, presentatuak izain dira. Untxada, miresker Daniel Olzomendi. Miresker. Gomitari, iarde txirik eta pasa egun hona. Euskalirratiak.eus Euskalirratian webgunea erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.